вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці стогадовы юбілей петруся брукі прамінуў у беларусі падкрэслена незаўважна ані табе юбілейнага перавыдання ані якога помніка ці хоць бы прынагоднай мастацкай выставы ані ўрачыстага адкрыцця рэканструяванага музея публіка такую няўвагу праглынула, бо ставіцца да юбіляра, мякка кажучы, неадназначна. Хтосьці, можа быць, здзівіўся, што ўлада ігнаруе таго, хто ўсё сваё жыццё быў верны гэтай самай уладзе і напоўніцу карыстаўся ейнаю ласкай. Мабыць, справа ў тым, што ўлада не тая самая масштаб іншы. Як ні круці, а зямляк і прыяцель Петруся Усцінавіча Броўкі, Пятрусь Міронавіч Машэраў кіраваў усё ж такі рэспублікай, хай сабе не самастойнай, але краінай і нацыяй, хай сабе і асуджанай на знікненне. Што да цяперашняга правіцеля дэкіён кіраўнік саўгаснага маштабу, які разумее адно. У саўгасе мусіць быць толькі адзін камандзір, бо прысутнасць іншых надзвычай ускладняе працэс навядзення парадку, а ўспаміны пра папярэднікаў будзяць у падначаленым кантынгенце усялякія недарэчныя думкі. Таму беларусам не патрэбныя постаці нацыянальнага маштабу, ані савецкія, ані антысавецкія, ані старажытныя, ані сучасныя. Так выглядае прымітыўная лёгіка дэперсаніфікацыі. Спачатку выгнятаецца з краіны пазняк, потым знікаюць захаранка і ганчар, ліквідуецца дзяржаўны ордэн кастуся каліноўскага, закрываецца газета імя, якая ставіла сабе процілеглую мэту убачыць Беларусь населенай яркімі персонамі. У дзяржаўным выдавецтве раскідаюць набор кніг быкова даюць абразлівую пенсію шушкевічу з назваў цэнтральных праспектаў знікаюць імёны скарыны і машэрава усіх астатніх жывых і мёртвых адсоўваюць на перыферыю грамадскай думкі па цёмных закутках прыватных кватэр у аналітыкі ламаюць галовы над сутнасцю гэтых працэсаў, хоць сутнасць лёгка зводзіцца да прымітыўнай савецкай формулы. Ты начальнік, я дурак, я начальнік, ты дурак. Напэўна, тонкі знаўца номенклятурнага прымітывізму Пятрусь Броўка зразумеў бы гэта сходу, але дазволю сабе такое дапушчэнне, ён, уганараваны найвышэйшымі дзяржаўнымі званнямі, прэміямі ды ардынамі, наўрад ці змірыўся б з такой сітуацыяй. Бо з антыбеларускімі захадамі Машэрава ён мірыўся толькі таму, што да яго Машэраў ставіўся з павагай і, самае галоўнае даваў яму магчымасць займацца сваім праектам нацыянальнага маштабу. Менавіта ў часы Машэрава пры бадай што поўным спрыянні дзяржавы броўка стварае галоўны здабытак свайго жыцця беларускую энцыкляпедыю унікальнае ў сваім родзе прафесійнае выдавецтва з разлікам на ўсю перспектыву нацыянальнага існавання. радыё свабода вострая брама у сённяшняй перадачы мы згадваем пра унікальны праект 20 стагоддзя беларускую энцыкляпедыю і пра ягонага стваральніка петруся броўку энцыкляпедыі звычайна кнігі тоўстыя і вялікія але тым не менш паспалітаму воку не надта заўважныя імі карыстаюцца ўсе, але сапраўдную вартасць гэтых даведнікаў разумеюць нямногія. Для іх стварэння патрабуецца зладжаная праца вялікага калектыву прафесіяналаў. Са словаў Алеся Петрашкевіча такія прынцыпы і дачыненні былі закладзеныя ў падмурак энцыкляпедыі яе стваральнікам петрусём броўкам. Я броўку ведаў гадоў 20. А больш за 8 гадоў я яго быў намеснік і адказны сакратарам па энцыклапедыі. Кожны дзень сустракаліся і А сустракаліся сапраўды кожны дзень. Гэта не шамякін, які заступіў пасля броўкі, якога мы бачылі адзін раз на тыдзень у чацвер пасля чатырох. Іван Шамякін змяніў Петруся броўку на ягонай пасадзе пасля ягонай смерці ў 1980 годзе. З гэтага моманту выдавецтвам фактычна кіравалі ягоныя намеснікі Хаўратович і Петрашкевіч. Гэта была аднатомная энцыклапедія персанальная скарына і яго часу гэтай кніжкі шамякін перапалохаўся і сказаў хлопцы я адчуваю что вы хочаце вы хочаце подсвяціць залаты век беларусі я говорю что иван петрович подсвецім і добра ён кажа не я кажу будемм рабіць і гэта была першае наша разыходжанне з шамякіным шамякін баяўся ён вельмі перастраховшчык быў вялікі я кажу иван петрович і біблію з карыны выдадзім Мы яе запланавалі прыброўку ні ў якім разе. Чаму? Ён кажа, акадэміка лёсіка за адну прапанову выдаць біблію скарыну расстралялі. Я говорю Іван Петрович, таких як вы не расстрэльваюць, а я ўжо рызыкну. Аднак вернемся да Петру сяброўкі. Алесь Петрашкевич характарызуе яго наступным чынам. Рука чалавек быў вельмі адказны. У сваім асяроддзі вылучаўся непахісным аптымізмам, па крайняй меры у адносінах да энцыклапедыі, якую яму трэба было выдаць. Гэта быў чалавек імгненнай, нерэдка бурнай рэакцыі на раздражальнік. Гэта чалавек быў з уменнем даць адлуп дурню або нахабніку. Пры ўсім пры гэтым ён валодаў высокім пачуццём гумару і здольнасці на імгненны жарт параўнання экспромт. Да гэтага я дадаў бы, што гэта быў чалавек глыбокі. Вобраз Петруся Брукі сапраўды неадназначны таму, што гэты чалавек праз усё жыццё ішоў попляч з уладай. Ніколі ёй не пярэчыў і, што самае галоўнае, дбаў пра свой імідж у кіраўніцтва і зусім не думаў пра тое, як яго патрактуюць у нізах. Вось адкуль неадназначнасць. Да таго ж існуе пашыранае меркаванне, што поспехі народнага паэта Беларусі Петруся Броўкі ў паэзіі моцна перабольшаныя. Абаронцы ў такіх выпадках прыводзяць аргумент, а згадайце песні на ягоныя словы, пахне чабор ці саму славутую Александрыну. Музыка не станем сёння аналізаваць паэтычны даробак петруся броўкі бо гэта тэма асобнай размовы звернемся да ягонага неаспрэчнага дасягнення і да ягонай асобы брука як і ўсе людзі мяняўся сороккавых гадоў броўка гэта ўжо не брука тридцатых гадоў гэта уже іншы брока Эта бровка, які трапіць у надзвычай складаную сітуацыю, быць ці не быць. У броўкі бацька хоць быў форманам, але вазіў э, людзей дзяржаўных і быў у наменклатуры гэтай установы. Гэта жандармерыя ці паліцыя і гэта было вядома савецкай уладзе. Вы уяўляеце, што такое бацька у паэта вось такі, калі ўжо 100 паэтаў пісьменнікаў уже сядзяць ці расстраляны. Калі ўлічыць, што уже арештована теща, арештованный тесть, то я трошку уявляю поводина человека, який уже думает только про то, будет он жить, или не будет он жить. И такая деталь цікавая. У этот час он мощно сябрует ну, до арешту с Яном Скриганом. Значит, Бровка пишет одно, а думая другое. Thank you. А броўка пасляваеннай гэта ўжо не броўка сороковых гадоў 39 гэта ўжо іншы броўка вот такога іншага я і назіра які стаў яшчэ і мудрым і нават по-добраму хітрым калі трэба было зрабіць нейкае добро ну якое добро у энцыклапедыю цэнзура забараняе даваць пісьменнікаў нават рэабілітаваных забараняе нашу кіруючую вялікакнязскую шляхту самых высокіх слоёў забараняе паказваць княства літоўскае такім якім яно было забараняе ўпамінаць тэрмін залаты век беларусій што браўка робяць ён кажа хлопцы не панікуйце я прыдумаў я попрашу машэрова каб ён даручыў тром загадчыкам ідэалагічных аддзелаў чытаць нашы макеты один том гэта 8 макетаў і каб візавалі я так у крэсла уціснуся Пётр усціныч пра што вы гавораць а гэта загуба ўсяму і он кажа пачакай начальства ніколі кніжак не чытала не чытае і чытаць не будзе тым больш нашы макеты яны будуць візаваць не гледзячы а ты іх падпірай 8 макетаў на месяц калі ім чытаць і гэта ўсё апраўдалася у цк візавалі макеты не гледзячы Абрук казаў, а цяпер вы з гэтым макетам ідзіце у главліт і паказваеце, ЦК нам дазваляе. Так мы праскачылі з магнатамі, так мы праскачылі з пісьменнікамі, так мы праскачылі з э, залатым векам. Радыё свабода, вострая брама. У сённяшняй перадачы мы згадваем пра унікальны праект 20 стагоддзя беларускую энцыклапедыю і пра ягонага стваральніка Петруся Броўку. Музыка гісторыі з беларускай энцыкляпедыі звычайна па-за рамкамі застаецца сам пачатак, сама ідэя стварэння такога праекту. З чаго б гэта раптам у сярэдзіне 60сятых Петрусю броўку заманулася стаць энцыкляпедыстам і распачаць такую грандыёзную справу. Броўка пачуў у арганізацыі нацыі, калі засідаў, што толькі тая дзяржава лічыцца цывілізаванай, якая мае герб сцяг и энциклопедию. И он сказал, мы будем робить национальную энциклопедию. А вот Яна Скрыгана, своего друга, я запросил на работу, потому что мы не маем энциклопедичного стилю. Яночка, я тебе прошу, бери мову на себе. Человек, який прийшов з заключення, і якого бровка бере в себе, не боїться гэта рабіць, да яшчэ поручае стварыць стыль. І скрыган помаленечку вяртаў беларускую мову энцыклапедычную да тарашкевіцы і мы пачалі гаварыць партызанаў мы начали гаварыць а ў яў мы уже учаючы суфікс выключылі наогул мы казалі праз якані праз учаючы а шырока хадайнічаў, каб стварыць беларускую энцыклапедыю і гэта было звязана з яго моцным сяброўствам з міколам бажанам, академікам украінскім галоўным рэдактарам. Ён нават такую фразу сказаў, калі зайшоў да мяне агітаваць мяне, каб я перайшоў да яго на работу, но ну, можаш мой друг мікола бажан гэту справу ўзначальваць на ўкраіне акадэмік, А што акадэмік броўка не можа, можа, здолеем. Алесь Петрашкевич пачынае працаваць адказным сакратаром энцыкляпедыі ў 1969 годзе. Кажа так, я як ледакол лёд буду праломваць, а ты ззаду будзеш крыгі разводіць, каб не замерзала. Брука адразу зразумеў, што не адну энцыклапедыю. Мроўка сказаў, што хлопцы гэта пачатак Гэта пачатак вельмі важны для культуры, для нацыянальнага станаўлення. Збор помнікаў гісторыі культуры запланаваны прыброўку і здзейснены пасля яго. Мыслітелі Беларусі, Беларусь у айчыннай вайне, прырода Беларусіі, біобібліяграфічны даведнік пісьменнікі Беларусі і другія. Пасярод акадэмічных інстытутаў у Менску з ініцыятывы броўкі для выдавецтва энцыкляпедыі быў пастаўлены асобны будынак. Трэба было ехаць к аднаму высокому начальніку, яго прозвішча было мадалінскі, візу атрымаць у яго. Ён прызначыў броўку гадзіну і мы прасядзелі паўтары гадзіны. І ён быў заняты і не прынімаў, хоць ведаў, што броўка сядзіць. Бровка не вытрымаў, падышоў да сакраталкі, нагнуўся і ў паўголаса кажа: скажыце свайму мудалінскаму, што я яго прыму адразу, як ён да мяне прыйдзе як да депутата. Будьце здаровы, мы пайшлі. Ён клакатаў ёмуся, ён маўчаў амаль усю дарогу і тады кажа: я такую пароду ведаю, перапалохаецца і ўсё зробіць лепшым чынам. Заўтрак яму паедзеш адзін. Я на завтра прыехаў ён ее прыняў тут жа. Пятрусь Броўка са сваім энцыкляпедычным праектам падтрыманым уладамі выглядаў абсалютна парадаксальна на фоне палітыкі гэтых самых уладаў, якія ў тым самым часе разбуралі найстарэйшую менскую вуліцу нямігу і помнікі старадаўняй архітэктуры па ўсёй Беларусі праводзілі палітыку русіфікацыі і ў масавым парадку зачынялі беларускія школы. Вы бачыце, якая дзіўная рэч згортваюцца беларускай школы машеру дае каманду усе газеты беларускай абласныя многія раёны перавесці на рускую мову і ў той жа час ідут насустрач групе вучоных і пачынаюць энцыклапедычную справу энцыклапедычная справа гэта справа абсалютна нацыянальная калі рабіць так як трэба ён не ўспрыняў ён не паверыў у у хрушчоўшчыну у адлігу ён відаць асабіста хрушчуву не паверыў ён і гаварыў про эту фразу гэта жахліва хлопцы гэта жахліва калі хрушчоў з прыступку універсітэта сказаў што беларусь першая ўступіць у камунізм калі адмовіцца ад сваёй мовы друкан ён разумеў што інакш канец і культуры літаратуры самой нацыі радыё свабода вострая брама У сённяшняй перадачы мы згадваем пра ўнікальны праект 20 стагоддзя беларускую энцыкляпедыю і пра ягонага стваральніка Петруся Броўку. Музыка яшчэ адзін парадокс тычыцца ранейшай біяграфіі броўкі перыяду сталінскіх рэпрэсіяў як такі добры арганізатар і патрыёт выжыў у той мясарубцы дзе многія асабліва такія вось відныя персонажы выжывалі цаною іншых вы гэтаму не з'яўляецеся тут трэба ўнікнуць ну не хацеў ён некаму нейкую брыдкай зрабіць у яго не было такой патрэбы і по характару у Я перапаціў той що матэрыялы музея янкі купалы хто пісаў на каго я не ведаю такіх звестак што броўка да некага нават у тыя часы даносіў ён хацеў ацалець конечно пісьмо таварышу сталіну а ў каго няма такіх вершаў савецкіх выдатных паэтаў пра заякаў складаная штука жыццё да яшчэ такое наша савецкая А што цяпер прасцей? Нарэшце трэці парадокс гэта вобраз броўкі як такога абласканага ўладамі савецкага барына бясконца далёкага ад паспалітых чалавечых клопатаў. Дэталь над якой пасмейваліся пісьменнікі. Броўка хадзіў у пераліцаваным піржаку і кішэнчык левый аказаўся на правым баку. А матэрыял дужа добры, ён яго шкадаваў. Гэта быў інтэлігентны чалавек. Ён любіў славу, любіў, калі яго хваліць начальства, ці пра яго добра напісалі, ці яму далі прэмію, ну хто не любіць. А вось што касаецца от, побыту, я быў у яго дома не адзін раз. сядзелі на кухні, бралі чарку, і кухня простая і частаванне простае. Он верыў у добрае начальство. Вот да яго машэраў добра адносіўся, он верыў, што можа і паправяцца, можа нешта зменіцца. Згледзішча сённяшняга дня сапраўды ўсё змянілася. Савецкая антынацыянальная ўлада гуляла калі не ў прэферанс, дык прынамсі ў тысячу і адносная разнастайнасць правілаў гульні давала шанец таму, хто меў розум альбо чуццё. Сённяшні рэжым адкрыта гуляе ў падкіднога дурака. І далёка не кожны інтэлектуал гатовы паступіцца сваёй чалавечай годнасцю, каб сесці за такую гульню. Высокапрафесійная энцыкляпедыя, створаная броўкам, на сённяшнім этапе перажывае заняпад не толькі дзякуючы варожай да навукі ідэалогіі ідэалогіі хапала і за савецкім часам але найперш дзякуючы страце таго самага высокага прафесіяналізму павагі да чалавечага розуму ну вот цяпер 17томная энцыклапедыя вышла але але в этой энцыклапедыі няма нават курапат замест того каб узяць тое, што ўжо накоплена і ўзбагаціць новым, так атрымалася так, што ў гэтай энцыклапедыі менш інфармацыі у таго, што даўно ўжо выйшла. Mm -hmm. бітком набітым менскім аўтобусе праз мікрафон прагучала манерная падкрэслена неахайнае паведамленне кіроўцы паспрабую яго перадаць сельшая остановка тры сяброўкі три сяброўкі пераглянуліся дзве вясёлыя гімназісткі нам пора у тры сяброўкі уздыхнуў на сядушцы пенсіянер. Тры сяброўкі, прыгожая назва для прыпынку падумалася мне. Ёсць гарэлка два буслы, чаму б не быць і прыпынку тры сяброўкі. Увогуле з імем Петрусяброўкі звязаныя не толькі вуліца ў Менску і аўтобусны прыпынак на ёй, і не толькі гэтая вясёлая гісторыя, але і шмат усялякіх анекдотаў і вершаваных эпіграмм. Пятрусь Броўка паводле пашыранага ўяўлення не быў асабліва геніяльным літаратарам, між тым след у беларускай культуры пакінуў больш, чым выразны. Праз пяць гадоў пасля смерці Броўкі ў 1985 Васіль быкаў характарызаваў яго наступнымі словамі, цытую. Будучы істотай цэласнай прамой і мэтанакіраванай, жыў ён па законах свайго часу без разліку і аглядкі на ранейшыя ісціны, акадэмічныя густы, магчымыя перасуды нашчадкаў. Ён пакінуў свой вялікі след у літаратуры. У часы Машэрава дзяржава купляла лаяльнасць нацыянальнай інтэлігенцыі да сябе за пэўныя выгоды і, як ні круці, магчымасць легальна працаваць. Сёння дзяржава адабрала ў пісьменнікаў і іхны дом літаратара і тыя згаданыя выгоды, але самае галоўнае адабрала магчымасць працаваць на сваю ўласную краіну. Вось чаму броўка, адміністратар і гаспадарнік у цяперашніх умовах не ўяўляецца аніяк. Натуральна, ён бы не з'ехаў за мяжу як быкаў і не стаіўся б у сваіх пісьменніцкіх справах як брыль. Не ўяўляецца ён і ў апазіцыі але і ў колішні машэраўскі кабінет яго б сёння не пусцілі і на пасадзе кіраўніка энцыкляпедыі не пакінулі б занадта яркі ён персонаж у Вось і атрымліваецца, што няма Петрусю Броўку месца ў тым дзяржаўным раскладзе, што ўсталяваны ў Беларусі сёння. Няма ані для жывога, ані для мёртвага. Што лішні раз пацвердзіў ягоны стогадовы юбілей, які прамінуў без ягоных кніг, без выставаў, без якіх-кольвек знакаў памяці. Thank you.